А наостанку скажу тобі, що я тебе зовсім не знав. Ми завжди дуже мало знаємо одне одного. Останнє, що гаразд пам'ятав Тищенко, то це танцювання. Потім він ніколи не міг пояснити, що з ним сталося. Коли б якась велика радість чи велике горе щось таке, що вибило з колії. А тож довга балачка, довгий вечір. Додому приїхав сам. Скрадався тихенько, щоб не почула Ірина. І тихенько сміявся з себе, пригадав подібну ситуацію з якогось кінофільму. Але Ірина не спала лежала в ліжку, читала при світлі нічника. Де це ти? здивувалася вона і похолола зі страху. Їй здалося, що Василь напився з розпачу, з люті, що зараз вибухне гидка сцена, в якій потоне все їхнє колишнє чисте життя. Де? Там широко повів рукою, засміявся і підморгнув їй змовницьки. А ти знаєш, майдан мені пропонував із своєю секретаркою, з Галею. Не віриш, як хочеш. А танцював я із сережками. Вони отако в різні боки. І показав, як розгойдувалися сережки. Ірина не повірила. А ранком Тищенко нічого не пам'ятав. Йому було соромно перед нею. Він запобігав, намагався загладити свою вчорашню провину. А їй було смішно і шкода його. Коли вона внесла каву в старому бронзовому кавнику, він легенько обняв її за плечі і поцілував у щоку. Вона здригнулася, і він поцілував її ще раз. Будемо пити, ухилилася вона від його рук. Ти все ще гніваєшся? Смішний ти. Їй хотілося плакати. Хотілося обняти його велику голову і приголубити як дитину, тільки як дитину. Всі ці роки він і був для неї дитиною, чоловіком, коханцем, татом і дитиною, всім разом, всім разом. І він кожного разу знав, хто він зараз тато, коханець чи дитя. Він не прикидався не настроювався на її хвилю. Якось уже так виходило, що воно жило в ній усе разом, тільки домінувало по черзі. Але вони не відчували ні незручності, ні сорому. Чоловіком, коли приходив з інституту і починав розповідати про роботу, татом, коли в неї щось не вдавалося коли на неї насувала пасмуга туги, чорних фантазій, сумних спогадів. Дитиною, коли збирався щось купувати, або коли до неї приходили заміжні багатодітні подруги. Проте останнім часом вона почужіла до Василя, відчувала, що немає права на нього, і просто їй були неприємні майже бридкі його пестощі, карала себе. А йому здавалося, що вона чимось невдоволена. Він ставав ніжніший, і вона майже відштовхувала його від себе. Водночас боялася, що він починає бачити це, починає відчувати, що всі оті стихії чоловік, батько, коханець одірвалися одна від одної.